rahim kuunganisha kizazi kwa sababu katika mujtama hivi leo utakuta wengi wamekata kizazi utakuta ndugu azungumzi na ndugu yake au familia hazungumzii na familia mwenzake na inakuwa yenye kuchukua muda imma ni miaka miwili au miaka kumi au wengine wanakumbwa na hali hiyo silatu rahim arrahim اسم جامع لكل ذي رحم من الأقارب يجمع بينهم نسب من غير تفريق بين بين محرم أو غير محرم kizazi ni kigani ni jina ambalo limekusanya likulli dhi rahimin yote ambaye ana kizazi min alaqaribi katika watu wa karibu wa familia yako yajma bainahum nasab kitu ambacho tunachowakusanya ni nasaba ya kuwa baba yako na baba yake ni mandugu au ninyi mnakusanyika katika babu mmoja min ghairi tafriqin baina mahramin au ghaira mahram kutotofautisha kati iwe huyo ni mahram yako ama si mahram yako ikiwa yeye ni mwanamke wa rahimul mahram na yule aliye katika kizazi ambaye ni mahram sasa ni yupi kullu shakhsayn bainahuma rabita ni watu wawili ambayo kati hao watu wawili kuna ufungamizi ambao kati yao law furida ahaduhuma dhakar wal akhar untha laiti iwe mmoja ni wa kiume na mmoja ni wa kike lam yahillahuma an yatanakaha ambao wao hawaruhusiwi kuoana kama hao hawaruhusiwi kuoana mmoja atakuwa mahramu wa mwenzake kwa sababu la yahillu nikaha bainahuma kuwa nikaha si halali kwa wawili kalabai walummahati walikhwa walakhawati kama vile mababa na mamama na mandugu na madada qala safarayini fi ghadai alalbab Safaraini anasema katika kitabu chake Ghadail al-Bab anasema al-murad bi silati rahim kinachokusudiwa katika kuunganisha kizazi muwalatuhum ni wewe kuwapenda kuweka karibu wa mahabbatuhum akthar min ghairihi ni wewe kuwapenda zaidi watu wengine lakini la ajabu utakuta mtu aliye katika familia yake ana shida hamsaidii aliye katika familia anasaidia rafiki wa mbali na huyu katika familia yake hamsaidii ambayo ni makosa liajli karabatihi kwa sababu wewe unamsaidia na unampenda kwa sababu una ukaribu naye katika familia watakthir almubadara ila sulhihim inda adawatihim na ufanye bidii na ufanye haraka kusuluhisha kati yao wakati uadui umekuja usiwe mwenye kuwa wewe mwanafamilia ndio mwenye kueneza nini mzozo kati yao usiwe mwenye kuwa wewe ndio na mama ndio unakulu maneno unachukua hapa unapeleka kule yakuna unarudisha huku hasa wamesemaje unachukua unapeleka huku hukumu silati rahima fadhailaha hikma ya kuunganisha kizazi na fadhila zake qala al قال القرطبي رحمه الله كما في جامع الاحكام القران anasema Imam al-Qurtubi katika tafsiri yake al-Jami' al-Ahkam al-Qur'an anasema ittafaqat al millah ala anna sulat ar-rahim wajibatun wa anna qati'ataha muharrama yakuwa uislamu umaafikiana ya kuwa kuunganisha kizazi ni wajibu ni lazima kuunganisha kati kati yako wewe na baba yako ni lazima utakuta kijana elewani na babake mpaka leo na wanaishi hivyo ima ni baba umgura mtoto ama mtoto umgura babake wa anna qati'ataha muharrama na kuwa kukata hichi kizazi ni haramu haifai fadhail silatul rahim fadhila zinazopatikana katika kuunganisha hichi kizazi أنها تقوي الروابط الأسرية بين الأقارب يقول إليك أنبوبو ألاكا كاتيا ونفاميليا وليو كريبو قال عليه الصلاة والسلام من صلى الله عليه وسلم نسيما كان في الأنبابو عليكم بكي إمام أحمد الترمذي سيما تعلموا من أنصابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم mahabbatun fil ahli mathratun fil mali wa mansatun fil athar Rasulullah anasema ta'allamu min ansabikum someni katika nasaba zenu ma tasiluna bihi arhamakum ambao nyinyi mnaunganisha nacho kizazi fa inna silati rahim asema hakika kuunganisha kizazi mahabbatun fil ahli inaweka mapenzi katika watu wako. Mathratun fil mali, mali yako inakuwa yenye kuongezeka. Wa mansaatun fil athar, Allah subhanahu wa ta'ala anaongeza umri wako katika mambo ya khairi. Allah tabarak wa ta'ala anakuja kutia baraka katika umri wako ambao ulionao. Hilo la kwanza. La pili annaha tuwassi' fil arzaq wa tazidu fil a'mal ya kuwa riziki yako Allah tabaraka wa taala anakuwa ni kuifungua zaidi watazidu fil a'mal na vile vile umri Allah tabaraka wa taala anakuwa ni kuongeza umri wako qala alayhi salatu wassalam ndio sallallahu alayhi anasema man sarahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa lahu fi athari falyasil rahimah asa ule ambaye atapendekezwa au ambaye atapenda ayumsata lahu fi rizqihi yako Allah tabarak wa taala amfungulie riziki yake wayunsa lahu fi athari Allah tabarak wa taala amongezee umri wake falyasil rahima niunganishe kizazi kama unajua una mvurugano kati ya wanafamilia jaribu kuunganisha usio mwenye kuweka uadui unganisha eh, usione sawa, bwana amenionyesha, mpe nimuoneshe. Hata kama ulikosea, msamehe. Wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru. Sasa kama ninyi mtasamehea, eh, wa in ta'fu, kama tafanya mtasamehea na mkasahau hayo, itakuwa ni uzuri. Anna Allah yasil man wasala rahmah. Yakuwa Allah tabaraka wa ta'ala huunganisha ule ambaye ataunganisha kizazi ay yasiluhu bil khair Allah tabarak wa taala anakuwa kuunganisha katika kizazi chako nini katika jambo la khairi waridha na kuridhia anna silata rahim sababu lidukhuli aljanna ya kuwa kuunganisha kizazi ni katika sababu za kuingia peponi ndio Mtume sala sana akisema la'ana Allahu qati'ur rahim na kwa Allah tabaraka wa taala amemlani yule ambaye anayekata kizazi anakakata kizazi vipi hawajulii hali hawatembelei hawapigii simu eh, hakuna ziara kati yao yani nikana kwamba hawajuani lakini familia moja ndio Allah tabaraka wa taala anamlani ule ambaye anayekata kizazi hajulii anna silata rahim fihi ta'atan lillah wa tahsili limardati ya kuwa kuunganisha kizazi fihi ta'ata lillah kuna kumtia Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake wa tahsili limardati na vile vile kupata ridha yake Allah tabaraka wa ta'ala asbabu almu'ina ala silati rahim sababu ambazo zinazosaidia katika kuunganisha kizazi al-ikhlas bi an takuna as-sila khalisatan liwajhihi kwanza uwe ikhlas katika hiyo kazi ambayo unafanya kwa sababu ibada yote ambayo unafanya ni lazima tukhlisa fi lazima wewe una ikhlas ndani yake unafanya kumridhisha Allah si kumridhisha mwanadamu eh utapofanya kumridhisha mwanadamu ujue Allah tabarak wa taala atakasirikia wewe fanya kazi yako mridhisha Allah tabarak wa taala anasema al-ikhlas bi an takuna sila khalisa ya kuwa unapounganisha unaunganisha kwa sababu yake Allah tabarak wa taala ni wajibu kwa uso wake pili al-isti'anatu billah ni kumtegemea Allah tabarak wa taala ndio Allah akasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in katika sura al-fatiha ukisoma anasema iyyaka na'budu Nasema ya Allah tabaraka taala tunakuabudu wewe wa iyyaka nasta'in na tunakutegemea bimaana al-isti'anatu billah. Numtegemea Allah tabaraka wa taala wa talabu at-tawfiq minhu na uombe Allah subhanahu wa taala akupe tawfiq katika jambo unalofanya. Tatu, at-tafakkur fi fada'il wa thamarat silati rahim. Nufikirie fadhila zinazopatikana na matunda yanayopatikana na faida katika silati rahim katika kuunganisha kizazi je faida gani inayopatikana na fadhila gani ziko ndani yake muqabalatu اساءه alaqarib bilihsan والصبر ala masiihim ni wewe kulipisha ubaya kwa uzuri bilihsan kufanya ihsani eh wewe amekufanyia ubaya usirudishe ubaya kwa ubaya ndio Allah akasema katika sura tushura wajazao sayiatin sayiatu mithlu. asema wajazao sayiatin na malipo ya ubaya sayiatu mithluha ni malipo vile vile faman afa wa aslaha lakini Allah akasema faman afa ule ambaye atasamehea wa aslaha na akasuluhisha fajruhu ala Allah ujuru wake ni kwa Allah tabarak wa taala بذل المستطاع lahum min الخدمات kujaribu kutoa usaidizi eh kuwasaidia unaona unavyoweza unatoa usaidizi kadri unavyoweza ndio Allah akasema anfiqu mimma razaqnakum toeni katika ule uwezo nyinyi mnaoweza toeni tahammul itabahum wa husnul dhann bihi ni wewe kubeba yale malalamishi na kuwa na dhana nzuri na wao. Sana sana utakuta umeleta maneno, lakini wewe yake yale maneno katika njia nzuri, utakuwa wenye kufaulu, lakini ukiweka katika kinyume, hautakuwa umefanya nini? Umefaulu. Barakallahu lakum bil-Qur'an al wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi dhikr hakim aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد عقوبة قطيعة الرحم madhambi ambayo yanayopatikana katika kukata kizazi mtu anapokata kizazi akasema baraka salamu sikupi je iqaba ama adhabu ni gani qala alayhi salatu wassalam Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم tunakumbusha kuwa khatiba anaposoma juu ya mimbar huruhusiwi kucheza na simu hii ni khutba sheikh mwambie huyu hii ni khutbatul jumaa huruhusiwi kucheza na simu eh unapocheza na simu umalagha fala jum'ata lahu Unatambaa anacheza na simu na khatibu yuko juu mimbara na Jumaa. Eh, unasoma message khatibu anatoa khutba. Hii si darasa hii khutba hii. Eh, wewe uangalia. Sijakuwa wewe umerauka masha Allah safu ya kwanza lakini mwanzo utafanya. Inakuwa thawabu huna za Jumaa. لاجل jawali. kwa sababu ya nini simu ambayo message baada ya sala utapata Sasa sawa malagha yule ambaye atacheza na kitu fala jum'ata la. Hana jum'a. Hata yule ambaye atajibu salamu hana jum'a. Eh. Hata mkupa salamu nyamaza katika juma uruhusi kujibu salamu. Umbali jawal. Takuwaje simu? Mwingine hata juma anaegemea shuf. Ah. Anaegemea. Eh, shuf. Lazima ujue taarifa za Ijumaa. Mwenyewe kuja juma analala. تعبان hii ni juma shekh sasa lazima tuzungumzie adabu aljumaa ukija katika juma unakuwa vipi hali gani ha shufi al-amal unakuwa tunakuwa kazini ulali unafanya kazi na mchangamfu upate riski kama ni gari utaendesha ha kila kazi ambayo utafanya utafanya na bidii la kushufi salawati Hili ukumbusha, angalia saa hii hakuna msikiti hakuna watu sana pili. Yeye na huko. Wako wapi? Thumma ila ambayo ni kubwa zaidi utakuta huyu Muislamu swala yake ni juma peke yake basi. Basi. Ni Jumaa tu maisha yake anaswali salata jumaa wiki mzima swala yake ni gani? Jumaa. Na mimi lazima nikumbushe na lazidi kukumbusha. Hakadha alhaq ukweli ni huo lazima tuufikishe ukweli eh qul alhaq wa in kana murra sema sema ukweli atakaye ukweli uchungu lazima tuufikishe eh tu masulia mama Allah azza wa jalla tumesimamisha hakadha alhaq ukweli ni hivyo ya kuwa ni lazima muislamu ufuate uislamu unaposema naam tusalamu nasema ma min dhanbin ajdaru an yuajjila Allah li sahibihi al'uquba fi dunya ya kuwa ma min dhambi hakuna dhambi ambao Allah tabarak wa taala atakuwa ni kuharakisha adabu yake katika dunia hii maa ma yudakhiru lahu fil akhirah pamoja na ile ambayo atamwekea kesho akhera min albaghi katika huyo ambaye anakata ukweli huyo wa qati'ati rahim na ule ambaye anakata kizazi sasa imana hapa kuna mambo mawili ule ambaye anasikia ukweli kisha akaukataa eh ndio wanachuona anasema salaf rahimahullah anasema man arafa alhaqa wa ankarahu ba'da ilmihi fa huwa min almutakabbirin wa man nasara alkhata fa huwa min hizbi alshaytan asema wala ambaye atajua ukweli fa ankarahu akapinga ule ukweli eh, baada ilmihi baada kule ukweli ameujua ya kuwa hii ni ukweli hii fa huwa min almutakabbirin anakuwa katika watu wa kibri eh unapomkataza kumwambia bwana asisi shaka ni nini sasa fa huwa min almutakabbirin katika watu wenye kibri ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akasema alkibru batarul haqqi wa ghamtu nnas yakuwa ni ukataa ukweli kukataa haki wa ghamtu nas na kudharau watu hii ni jambo mambo magama mawili kisha pili wakati rahim ukata kizazi ha wewe kizazi chako cha nyumbani haukieti pamoja wewe ni mwenye kukikata ha, hauna ziara hauna simu unapiga hauwatembelei hii katika katika قطع الرحم نعم في لأن قاطع الرحم عاصل لله يقول باي أني كتكزازي عاصل لله أم معاصي الله تبارك وتعالى مرتكب للكبيرة أم تكليزا ذنب كبوة فسابه كتكزازي من ذنب كبوة سيدا من دوب من كبائر الذنوب كاتيكا مدان Naam anna qati'at ar-rahim sababun liman'i dukhulil janna. Nakuwa kukata kizazi ni sababu kubwa katika kuzuia wewe kuingia peponi. Kutokuingia peponi kwa sababu kufanya nini? Ya kukata kizazi. Qala alayhi salatu wassalam kama inda al-Bukhari na Muslim la yadkhulul janna qati'un. Qala Sufyan qati'ur rahim. Yakuwa hatoingia peponi qati'un ulambaya anayekata.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 وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرابنا واقم الصلاة